Baigoriko ere edo migrant... Uh, eh, Baigorila dindira migranteak, giten ziren Sudan, Afganistan, uh, eh, Eritre eta... Bai, eta um, nahi dute pasatu bizi obiago bat, eh, frantzian, eta eginen dituzte berbada paperak berri zitzulzeko horian egirat edo egoiteko hemen... Eta, ara, badira, dira zazpi gizon. E, orain, bat dira berro bedera. gehiago. Iku ditugu uh, atra uh, e, promenatzen ebe iru xidiako e, uh, din xidenak. Eta gu kusti ditugu ere enter marxen. Be galeitenet, nula ebe erosten altzuten, zenta ez zuten xosik, pobreak ziren. Galde dute jendek eh, ja, ekarzen handuten eh, horien jantziak horien dako. Be, nik uste dut ikusi ditut ala intermarchan zenta iduri zuten. Ze iduri dute, nolakoa dira? Bedeziak dira edo? Ba dute beti boneta bat. Beltzak dira gehiago, eh, ba dute forma eta gehiago txidiakoa eta. Eta bat dira uh, eh, gizonak uh, eh, usten dutena horien familia eta horien aurrak uh, bizitzeko uh, beste non bait. <laughs> Ebezen da horien erri aldean gerla da eta zuzenai hil gerlan. Ebe uh, nik pentsatzen dut, ebe nola mintzatzen dira adibidez diendekin zenta ez dute ber uh, izkuntza. Et... E, ez dute ikastan eskora? Ondoitekin? Ah eh, me berba frantzian ikasi dute euskara ditan dira hemen. Me ez, fait, be, bada norbait jende bat itzulitzen duena beste. Hainitz dende jende dira itxasuntzitzen eta egazkinak sobera uh, kario dira eta itxasuntzian ainitz jende baitira um, gero erortzen dira eta batzuk hiltzen dira. Um, migrante gehienek nahi dute joan uh, Inglaterrarat, baina Inglaterrak ez du nahi zenta deia aski errezibitu dituzte. Eta ere Alemanian eta Alemanian bada hainitz lana, eta nik ere entzundut ikatian eh, bat mintzatzen zen, eta karinak itzuli da Euskaraz. Alta entzunduzie, hemen eh, baigurriko jende batzu, biziki uzkur zirela, horiek ez zituzten errezibitu nahi, Hainitzek hori pentsatzen dute, zenta uste dute horien lana hartuko dutela eta... Ba, Eri jasistak direla, ez harriko zela bombak denetan eta eksplazatuko dela, baxa. Jiten dire hemen, uh, izaiteko ez gerla izaiteko. Eh? Berbada bada abdelamit abau dorietan. Ez uh, ez ez mesfidatu? Ez! Ez! Ez! Me pobrea dira ez dira gina hemen uh, gerla iteko jindira izaiteko bakean hemen. Da nik atse maite ez dela behar mes fidatu, eh? Ondoko gaia treina, behaz eh, baionarateko treina. Eh, berri zabiatu da treina. Niko... Batizia zendako etzen ibiltzen? Uoldeen engatik uste dut, ez? Nik untxatxe maiten dut izaitea uh, jendentzat ez dutenak otorik eta uh, sarrentzat eta hola. Kitxo egitea? Ez dut uste, train guziak bezala, edo. Ustez behar da pakatu. Ez da, bizki bai, bai. piskat kariu da. Ah, oh, nila da. Nok hartzen duzien iduriko train hori? Alferrek eta ez duteneko torik. <laughs> Alferrak direnek ez dutena egidatu. Eta zarek, zenta... Behar ba uste dute lan gero sadela horien zak. Ebetxea bai, da, ahzen baute zenako, kario bada zenako, ez dute ah, erosten auto bat, treinaz dion orde. Zendako untsa treina eta zendako otua edo... Luzea baita bidea. Bezenta da treina otuan baino bekio da. Egoiten algira sutik, hafea, parixe... Uh, eta eta ez da zinturik Treina esetan fitiagoa abidan baita otua baino? Eta ere uh, baita gehioleku. Eta ere batzutan otuetan, uh, eh, babideetan bat dira uh, eh, otorekoak eta treina lez. Behar badaz eta uh, ola ebe esantzat adenaz eta behar pagatu. Eta nahi bali bat dugu egin pixa, ebe egitela dugu treinan eta ez autoan. Azken gaia, azken galdera, kop ogoita bat. Hori da, kop da Europako iriko uh, eh, erregeak biltzen dira. E aipatzeko ebe um, eh, lura uh, eh, nola ez urak eta inodazioak ezukaiteko eta dena. Europan badira erregeak? Ukan hori buru txipi bat ere, nidatzea den zer egin behar den ez berotzeko lura. Zenta besnaz, ipar poloko hartzak uh, galtzorian izaren dira. Ebe Nik ikasi dut, telebistan ikusi dut. Fen, munduak, iru uh, milioi tona ebe pubel uh, dutela eta urrera botatzen dute. Me ez ez da untxa botatzea zeren eta gero ere ahainak hilitzen dira. Eta korroiak ebe eritzen dira. Ikusten dutu supesta besta eta gero adibidezen da fajoain eta gero ikusten dutela ere baso behiak lujean. Benen gero um, plastika petrolorekin da beraz hain izkutsa du.